stimmen wir bei dieser frohen Zeit mit heiser Andacht an und legen dir, o oh Gott, auf dieses neue Jahr das erste Herzensopfer dar. Was hast du nicht von Ewigkeit vor Heil an uns getan? Was muss unsere Brust noch jetzt vor Lieb und Treu verspüren? Dein Zion sieht vollkommene Ruh, es fällt ihm Glück und Segen zu. Der Tempel schallt von Psaltern und von Harfen, und unsere Seele wartet. Munde führen. Oh, sollte darum nicht ein neues Lied erklingen und wir in heißer Liebe singen.